Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հայոց բանակը 24 տարեկան է։ Մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Քանի դեռ չի լուծվել Արցախի հարցը, մենք հրադադար չունենք։ Քաղաքաշինության նախարարը ամփոփել է 2015-ի աշխատանքի արդյունքները։ Ադրբեջանին ջուրը չէ, որ հետաքրքրում է, այլ քաղաքական շանտաժ է անում։ Թուրքիայից հայ падգամավորը կողմ է քվեարկել հակահայկական զեկույցներին։ Հայաստանում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Գրադարանը մշակույթների երկխոսության կենտրոնը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Այսօր հայոց բանակի օրն է։ Այն ստեղծվել ու կազմավորվել է պատերազմի բովում, երբ վտանգված էին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն ու Արցախը։ Տարերայինորեն ձևավորված ինքնապաշտպանական ջոկատները ռազմի դաշտում ստացան իրենց մարտական մկրտությունը եւ դարձան ապագա կանոնավոր բանակի հիմքը։ Համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում հայոց բանակը գրեց փառավոր տարեգրություն եւ իր ներսում ու հասարակության մեջ ձևավորեց հաղթական բանակ ունեցողի հոգեբանական մտոլորտը։ Այսօր իր մարտունակության եւ կազմակերպվածության մակարդակը կանոնավորապես բարձրացնող բանակը Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության առաջին գրավականն է ու երաշխիքը։ Մեր անհանգիստ տարածաշրջանում նա հսկում է ժողովրդի խաղաղությունը, նրա ստեղծարար աշխատանքը։ Չափազանց դժվար էր ռազմական գործողություններին զուգընթաց զբաղվել բանակաշինությամբ, սակայն հայ ժողովրդին հաջողվեց համատեղել այս երկու դժվարին խնդիրների իրականացումը եւ կատարել անցում խիզախ ու անվեհեր զինված ջոկատներից կանոնավոր բանակի։ Հայոց բանակի 24-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառմանն ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը։ Կարող տարել ինչ մենք ազատ ու անկախ պետականություն ունենք։ Այս ողջ ժամանակահատվածում ոչ մի րոպե չենք կասկածել, որ մեր երկրի 25-ամյա ուղին անհնարին էր լինելու առանց այն բանակի, որ մենք ենք ստեղծել։ Հայաստանի սեված ուժերը դարձան այն առաջին քարերը, որ դրվեցին մեր պետականաշինության հիմքում։ Դա ժամանակի եւ տարածաշրջանի արտադրանքն է։ Մենք շատ լավ գիտեինք, թե ով ենք մենք եւ որտեղ ենք ապրում։ 25 տարի առաջ, երբ մենք ստանձնում էինք սեփական ճակատագիրը տնօրինելու պատասխանատվությունը, գիտակցում էինք, որ դա գրեթե հավասարազոր է մարտադաշտ մտնելուն եւ մենք մտանք, մտանք հանուն մարդու եւ ժողովրդի իրավունքների, հանուն ազատության։ Հայոց կանոնավոր բանակը, մեր հաղթական բանակը բռնեց պատերազմի քննությունը, որովհետեւ այդ օրերին եւ Արցախը եւ Հայաստանը եւ ողջ հայությունը դարձան մեկ միասնական ազգ-բանակ դարձան այն, ինչ մեր պատմիչը անվանում է ասկանազյան ազգ, իսկ Սուրբ Գիրքը ասկանազյան բունտ, որ իրենից ներկայացնում է եւ երկիր, եւ ժողովուրդ, եւ զինված ուժ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր բանակի օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այցելել է Երևանի Եռաբոլուր զինվորական Պանթեոն եւ ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի զորավար Անդրանիկի եւ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձաններին։ Բանակի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Սերժ Ազատի Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ բանակի օրվա կապակցությամբ։ Տոն, որը թանկ ու հիշարժան է յուրաքանչյուր հայի համար։ Հայոց փառապանց բանակը անկախության ծնունդն է, ողջ հայ ժողովրդի հպարտությունը, որին նա սիրում ու փայփայում է հարազատ զավակի պես։ Նրա քաջարի զինվորները այսօր էլ իրենց հերոս պապերի ու հայրերի օրինակով անznվիրաբար ծառայում են հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին, ցուցաբերելով անկրկնելի սխրանք ու խիզախություն։ Բանակի ստեղծման ու կայացման, նրա շարունակական զորացման ու բարգավաճման գործում մեծ է ձեր անձնական ավանդը։ Դուք արել եւ անում եք հնարավորը հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանունակության ամրապնդման, համազգային խնդիրների լուծման ու նպատակների իրականացման ուղղությամբ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ողջ ազնագազմին այս նվիրական տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն ու մեծագույն հաջողություններ իբարս մայր հերենիքի եւ հարազատ ժողովրդի։ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում մայր տաճարում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ 3 հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ կատարվել է հանրապետական մաղթանք, որի ժամանակ միասնական աղոթք է բարձրացվել հայրենիքի եւ հայոց բանակի անսասանության եւ հաղթական ընթացքի համար։ Հայոց բանակի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եւ բանակը ամեն ինչ անում են համաժողովրդական բանակի վերածվելու համար։ Այս մասին ասել է բանակի օրվա արթիվ Եռաբլուր Պանթեոն այցելած Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Համաժողովրդական բանակի վերածվելու համար, մեր ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար խորհրդանշական է, որ այսօր առավոտյան բոլորս այցելում ենք Եռաբլուր մեր մարտական ընկերներին, նրանց ընտանիքներին շնորհավորելու համար, ասել է նա. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հավելել է, որ հայոց բանակի մարտունակությունը թույլ է տալիս ասելու, որ հայկական բանակը տարածաշրջանում իր խոսքով փոխգործունակ, մրցունակ եւ հաղթանակած բանակ է։ Զինվոր հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանը անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձին նշել է. «Քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղի հարցը, մենք հրադադար չունենք։ Շնորհավորում եմ զինվորներին, մաղթում բարի ծառայություն, համբերություն եւ անպայման հիշեն, որ իրենց սпасող կա։ Թող որ 2016-ին զոհեր չլինեն, ասել է նա։ Նա նշել է, որ շատ կարևոր է բանակի եւ հայրենիքի վերաբերյալ դաստիարակությունը սկսել մանկապարտեզից եւ դպրոցից։ Մեր երեխաները բանակի մասին պետք է տեղեկացված լինեն դեռ մանկուց։ Նրանց մեջ հայրենասիրություն պետք է սերմանել սկսած մանկապարտեզից եւ դպրոցից։ Արցախի քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ամփոփել 2015 թվականին կատարած աշխատանքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախարարությունը ԼՂ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 2015 թվականին իրականացրել է գործունեություն, առաջնորդվելով բնակավարի հերանեկարային զարգացման ծրագրերով։ ԼՂ կառավարության որոշումներով 2015 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերով Կարեն Շահրամանյանի խոսքով 2015 թվականին 2014-ի համեմատությամբ կապիտալ ներդրումները զգալիորեն նվազել են։ Ուրեմն եթե 2008 թվականին քաղաքական ներդրումները կազմում էր պետական բյուջեում 10.5 միլիարդ դրամ, 2009 թվականին կազմում էր 12.5 միլիարդ դրամ, 2010 եւ 11 թվականներին այն կազմում էր 17.7 միլիարդ դրամ եւ դա ամենաբարձր ցուցանիշն էր վերջին 8 տարիների ընթացքում, ապա 2012 թվականից մինչև 2014 թիվ այն պահպանվել է 14.2-ից մինչև 14.6 միլիարդ դրամի սահմանին։ ԼՂ կառավարության պահոստային ֆոնդից կապիտալ շինարարության ծրագրին հատկացվել է 516 միլիոն դրամ, իսկ գույքի գնման ծախսերով 149 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 7%-ային հարաբերությամբ նշենք, ապա Օրինակ 2010-11 թվականին կապիտալ ներդրումները կազմում էր պետական բյուջեի մոտ 26-28%-ը, դարձել 15 թվականային հասել մինչև 13.6%-ը։ Սա ինչքան է ցավալի է, բայց իրավիճակը այդպես է, քանի որ 15 թվականի սոցիալական փաթեթը բարձրացվեց պետական բյուջեը, միշտ գիտենք բարձրացվեց աշխատավարձեր, թոշակներ, նպաստներ եւ այլից պատճառով կապիտալ ներդրումները նվազեցին։ Շինարարության ոլորտի բաժնեմասը երկրի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքում կազմում է շուրջ 5.3%-ական, իսկ պետական բյուջեի մոտ 13.6%-ական։ 2015 թվականին կապիտալ ներդրումների պետական պատվերներով կատարված աշխատանքների տվյալներն ըստ ճյուղերի հետևյալն են։ Մեր կողմից տրամադրվել է տարբեր բնակավայրերում ցուցաբերական ապահովանտանիքներին 775 միլիոն դրամի շինանյութեր, մոտորապես 778 ընտանիքի։ Կրթության ոլորտին հատկացվել է 1 միլիարդ 608 միլիոն դրամ, մշակույթ եւ սպորտ 433 միլիոն դրամ, հասարակական եւ վարչական նշանակության օբյեկտներ 1 միլիարդ 132 միլիոն դրամ, Ստեփանակերտ քաղաքում հրետակոծությունից տուժած տների վերանորոգման նպատակով 2015 թվականին հատկացվել է 36 միլիոն դրամ, վերանորոգվել է 1 բնակելի տուն, վերանորոգման ընթացքում է 1 տուն։ Կրթական համակարգի հոբեկներում եւս զգալի աշխատանքներ են իրականացվել հատկացվել է 1 միլիարդ 608 միլիոն դրամ եւ արդյունքում մենք ավարտել ենք 4 դպրոցների կառուցման աշխատանքներ, 3 մանկապարտեզներ, վերանորոգվել են 2 դպրոց, 2 մանկապարտեզ եւ ընթացքում է 6 նոր կառուցող դպրոցի շինարարությունը, 4 վերանորոգվող եւ 5 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ 26 օբյեկտներով կրթական իրականացվել են աշխատանքներ։ Վերջում Կարեն Շարամանյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր Արտակ Զաքարյանը անդրադառնալով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիճաժողովում քննարկված երկու հակահայկական զեկույցներին մասնավորապես նշել է. Ադրբեջանական եւ պրոադրբեջանական ջանքերը տապալված են։ Վեհաժողովը մերժեց Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը ամբողջությամբ խեղաթյուրող զեկույցը։ Դրանով կասեցվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանն ու խաղակարգավորմանը խոչընդոտող մի մեծ քայլ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մեծամասնությունը արգելեց Ադրբեջանին զբաղվել խափեությամբ ու վտանգել խաղաղությունը հարավային Կովկասում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամեն բան արեցին հանուն ճշմարիտ ու արդար քաղաքականության հաղթանակի։ Շնորհակալ եմ վեհաժողովի օտարերկրյա այն падգամավորներին, ովքեր քննարկեցին դեմ կամ առնվազն չմասնակցեցին ադրբեջանական սանդրակներին կամ ձեռնպահ մնացին դրանից մեկ առ մեկ բոլորին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր պետական ու հասարակական ինստիտուտներին, իմ գործընկեր падգամավորներին, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին, սփյուռքյան կազմակերպություններին, անհատ մարդկանց համախումբ ու արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ինչ վերաբերում է Միլիցա Մարկովիչի զեկույցին, վստահ եմ, ադրբեջանցուն ջուրը չի, որ հետաքրքրում է։ Նա փորձում է հումանիտար վերնագրերի տակ քաղաքական տեքստեր թաքցնել, որը մեկ բառով պետք է անվանել մանր ժուլիկություն։ Կարծում եմ, ԵՀԿ Մինսկի խմբի հետագա աշխատանքներին այն չի խոչընդոտի։ Հույդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը անդրադառնալով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում երկու հակահայկական զեկույցների նշել է, որ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հիմնահարցը այլ ատյաններ տեղափոխել եւ այս դեպքում մեծ ապտակ ստացավ, քանի որ մերժվեց այդ բանաձևերից մեկը։ Այստեղ Ադրբեջանի համար մտածելու հարց կա։ Մյուս անգամ ավելի կվճարեն, ասել է նա։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Օլտերի Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքներում բռնության աճը թեմայով զեկույցի քվեարկությունը թուրքական պատվիրակությունից միակ ձեռնպահ քվեարկողը եղել է անդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության падգամավոր Իլհան Քեսիջին։ Իսկ ահա Թուրքիայի հայ падգամավոր Մարկար Եսայանը կողմ է քվեարկել հակահայկական զեկույցներին։ Նշենք, որ Թուրքիայի պատվիրակության քուրդ անդամները չեն մասնակցել քվեարկություններին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք ընդունել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը Սեսարքսյանի հետ քննարկել է կազմակերպության արչև ծառացած արդիական հարցեր, ինչպես նաև նրա հաստատմանը ներկայացրել ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերյան եւ դեկտեմբերյան նստաշրջանների ընթացքում կայացված որոշումների ու կազմակերպությունում նախագահության շրջանում Հայաստանի Հանրապետության առաջարկած առաջնայինությունների իրագործման ուղղված միջոցառումների ծրագիրը։ Չի բացառվում, որ սոցիալական խնդիրների արժև կանգնած Ադրբեջանը սրի իրավիճակը սահմանին։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Ադրբեջանում հուզումներ են առաջացել։ Ադրբեջանցիները բարձրացնում են ոչ միայն սոցիալական խնդիրները, այլև ազգային։ Ես չեմ զարմանա, որ ադրբեջանական կողմը սադրիչ գործողություններ հրահրի սահմանին, ասել է նա։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ճգնաժամը մի շերտում չի գտնվում միայն, բացի նավթի խնդիրներից, ադրբեջանական կողմը լարված հարաբերություններ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, ինչն էլ խնդիրներ է առաջացնում նրանց համար։ Գրադարանը մշակույթների երկխոսության կենտրոնն է նախագծի շրջանակում Սումսկի շրջանային ունիվերսալ գիտական գրադարանի արվեստի բաժնի աշխատակիցները ցուցահանդես են նախապատրաստել Արնո Բաբաջանյան ուզում եմ սրտեր հուզել թեմայով Ցուցահանդեսը նվիրված է հայ նշանավոր կոմպոզիտոր Արնո Բաբաջանյանի ծննդյան 95-րդ տարելիցին Ցուցահանդեսում ներկայացված են կոմպոզիտորի կյանքի ու ստեղծագործական ուղու մասին հրապարակումներ, նշանավոր մայեստրոյի մասին հիշողություններ, նոտաների հրատարակություններ եւ ձայնագրություններ։ Գրադարանի այցելուները կարող են լսել Արնո Բաբաջանյանի վոկալ եւ գործիքային ստեղծագործությունները, դիտել վավերագրական ֆիլմեր, որոնք նվիրված են հայ ժողովրդի մեծանուն զավակին։ Ուկրաինայի հայերի միությունը ակտիվ աշխատանքներ է տանում ազգային պատմական արժեքները ժողովրդականացնելու ուղղությամբ։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Ղազախստան-Հայաստան հանդիպումը տեղի է ունենալու Ակտոբեյում։ Հիշեցնենք, որ Ղազախստան-Հայաստան հանդիպումը տեղի է ունենալու 2017 թվականի հոկտեմբերի 8-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։